mene Trojnového Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Poko vám, bratia, bratia a sestry, aj dnešný deň vás vítam. Na tomto mieste chceme chváliť a oslovať Pána Boha za všetko, čo nám zo svojej milosti a lásky dáva. Aj dnes si chceme uvedomovať, že je to len a len Jeho milosť, že On sa stará o to, aby sme nielen mali možnosť sa stretávať, ako veriaci, ako kresťania, ktorí veria v Pána Ježiša toho, ktorý sa nielen kvôli nám obetoval na kríži, ale stal z mŕtvych. A tá nádej, tá istota, tá viera v to, že áno, to veľkonočné ráno naozaj sa to stalo, že pán stal z mŕtvych, to je viera aj pre nás dnes, aj pre toto nové ráno, pre každý jeden deň, ktorý vďaka pánovi môžeme prežívať. Dnešné služby Božie na prvú nedeľu po Veľkej noci chceme rozprávať o viere a že možno taká tá téma je, či máme prednosť otáznikom a výkričníkom na konci. Máme prednosť? E, sme uprednostnení? Lebo Boží slovo hovorí, že Boh nikoho neuprednostňuje. Ale verím, že Pán Boh sa prizná aj k tomu, čo budeme teda dnes počuť a spievať na jeho chválu a slávu. Chceme tieto služby Božie začať ešte takým tým veľkonočným predspevom, tým, ktorý sme spievali na, prvú, e, na druhú slávnosť veľkonočnú, a to je e, Kristus Pán stal z mŕtvych, haleluja. Eh, čiže budeme spievať tento predspev, ktorý máme na začiatku v našich spevníkoch, na tých stranách rímským. Ak používame tie najnovšie spevníky, tak je to na strane rímským 22. Ak je to v tých starších, alebo používame tie staršie spevníky, tak je to na strane rímským 20. Je to teda predspev Kristus Pán stal z mŕtvych, haleluja, ktorý sa teda spieva tým responzorným spôsobom. Liturg predspevuje, odpovedá zbor, potom opäť litur prespevuje a zbor odpoveda teda prvými dvoma riadkami. Dnes budeme na týchto službách Božích spievať piesne 146, 145, 126, 222 a antifónu 37. Ešte raz opakujem. 146, 145, 126, 222 a antifónu 37. Prajem nám všetkým, aby Pán nielen konal, ho prehováral k nám, ale aby skrze svojho svetého ducha aj premienal naše životy. Amen. Kristus Pán vstal z mŕtvych, haleluja. Ktorý trpel za nás, haleluja. Chváľte hospodina všetky národy a velepte ho všetci ľudia. Kristus Pán vstal z mŕtvych. Halleluja. vami. Pánu Bohu nášmu, v duchu a v pravde modlíme sa. Večne požehnaný, Pane Bože náš, oče nebeský, Tebe ďakujeme za to, že si vzkriesil svojho syna nášho pána a skrze neho vytrhol si nás od rodstva hriechu a smrti. Obdaroval si nás, nás nádejou väčnosti, istotou odpustenia hriechov a pokojom, ktorý prevyšuje každý rozum. Nabádaš nás a učíš chodiť v novote života a bojovať dobrý boj viery proti všetkým hriešným žiadostiam a slabostiam tela, proti pokušeniam, ktoré nás ohrozujú. Prosíme o silu Ducha Svetého, keď veď nás, aby naša malovernosť nás neohrozovala, ale aby sme vďaka Tvojej milosti nad zlom výťazili a raz aj korunu väčšnosti dosiahli preče oslávenie a chválu Tvoju na veky. 1. Mojžišova, kapitola 32, verše 23 až 30. Zal so sebou svojich príbuzných, prenosledoval ho 7 dní cesty a dohonil ho na Gileda Áckom pohorí. V noci však Boh šiel vo sne k Lábánovi a riekol mu, krá sa akokoľvek dohovárať Jákobovi. Keď Lában dostihol Jákoba, Jakob si práve rozložil stan na vrchu. Lában sa rozložil so svojimi príbuznými na Gileáckom pohorí. Vtedy Lában povedal Jakobovi, čo si to urobil? Veď si ma oklamal a céry si mi odviedol ako vojnové zajatkyne. Prečo si mi zatajil, že hodláš ujsť a prečo si ma okradol? Neoznámil si mi to, aby som ťa mohol s radosťou vypraviť so spevmi, bubnami a harfami. A nedovolil si mi poboskať vnukov a céry. To si urobil nerozumne. Mal by som mať moc urobiť vám zle, ale minulej noci mi Boh vašich otcov hovoril takto. Chrán sa akokoľvek dohovárať Jákobovi. Ale veci už na dobro odišiel, lebo si veľmi túžil po otcovskom dome, Prečo si ukradol bôžikov? Prvý list Petra, kapitola 1, verše 3 až 9. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás zo svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej k neporušiteľnému, nepoškvrnenému a nevednúcemu dedičstvu – odloženému v nebesiach vám, ktorých moc Božia zachováva vieru na spasenie, pripravené zjaviť sa v poslednom čase. Veselte sa z toho, hoci sa teraz ešte, keď treba na krátky čas, aj rmútite pre rozličné pokúšania, aby vaša skúšaná viera o mnoho drahšia ako hinúce, ale ohňom preskúšané zlato bola vám na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista. Nevideli ste ho a milujete ho. Ani teraz ho nevidíte a veríte v neho a radujete sa nevýslovnou radosťou plnou slávy, dosahujúc cieľ svojej viery, spasenie duši. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Amen. Skloňme sa v pokornej modlitbe Pánu Bohu a modlíme sa. Pane Bože, stvoriteľ neba i zeme, v pokore sa skláňame pred Tvojim majestátom, pretože si priam bolesne uvedomujeme, stačí, že náš život v mladosti plný veselia, radovánok, prechádza v starobe do trápení, bolestí a chorôb. Uvedomujeme si konečnosť nášho bytia tu na tejto zemi. My, ktorí sme sa tu zišli, však veríme, že nie sme len zemský prach, ktorý končí v hrobe, ale skrze nášho zmrtvých stalého spasiteľa a pána Ježiša Krista sa môžeme tešiť na odpustenie hriechov, tela zmrtvých skriesenie a život väčší. Ďakujeme Duchu Svetému za dar viery. Ďakujeme za nádej na život väčší po našej fyzickej smrti. Ďakujeme Tebe, náš Pane Ježiši Kriste, ktorý si povedal, ja som skriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keby umrel. A tieto slova si dokázal skutkom, keď si skriesil Lazára. Pane Bože, v Tvojich rukách sú naše časy. Viacerí z nášho zboru trpia chorobami a po niektorí sú dokonca nemocou pripútaní na lôžko. Prosím, potešuj ich a budím oporou v trápení s dôverou sa na Teba obraciame a prosíme za všetkých nemocných a trpiacich, či ináč postihnutých, aby si im doprial skorého uzdravenia a zbavil ich pocitov úzkosti a zúfania. Budím v, ťažkých, v ťažkostiach prítomný, uľavím v bôli telesnom, ale aj duševnom. Daj im trpezlivosti a síl na prekonanie chorôb, Posvieť prosím Duchom Svetým a žehnaj všetkým lekárom, aby múdro liečili svojich pacientov a mali veľa radosti z ich úspešného vyzdravenia. Radujeme sa a ďakujeme Ti za všetkých uzdravených, ktorých si priviedol dnes po vyliečení znovu, aby boli medzi nami. Pane Ježiši, Ty si aj knieža mieru, Tvoj apoštol nás poučil, že koreňom všetkého zla je milovanie peňazí a tak ťa prosím, aby krvilační mamonári nezničili našu civilizáciu atomovou vojnou. Príroda opäť ožíva po zimnom spánku, ale pôda je napriek jary suchá a preto ťa, Pane, prosíme požehnanie lúk, lesov a polí vlahým jarným dažďom. Ďalej prosíme, o Tvoje požehnanie pre naše mesto, našu drahú očinu a zachovanie mieru nie len u nás na Slovensku, ale na celom svete. Nech utihnú zbranie, hluk výbuchov, plač sirvot a vdov. Tieto naše prozby vysielame k Tebe, náš trojediný Svetý Bože, v mene nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Amen. Oh. radosťou. Dnešné sveté nedelné evanílium Ježíša Krista napísal evanilista Ján v 20. kapitole. Tu však Tomáš, jeden z dvanástich príjmenom dvojča, nebol s nimi, keď Ježíš prišiel. Povedali mu teda ostatní učeníci, videli sme pána, ale on im odpovedal, ak neuvidím stopy klincov v jeho rukách, a nevložím si prst na miesto, kde tie klince boli a ruku mu nevložím do boku. Vôbec neuverím. Po 8 dňoch zase boli jeho učeníci dnu. Aj Tomáš bol s nimi. A prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené a postavia sa do prostriedku riekol im pokoj vám. Potom hovorí Tomášovi, daj sem prst a pozri sa na moje ruky. Daj sem ruku a vložu do môjho boku a nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu povedal, pán môj a Boh môj. Ježiš mu riekol, pretože si ma videl, uveril si. Blahoslavení, ktorí nevideli a predsa uverili. Father. Skloňme sa k modlitbe. Drahý náš Bože a Pane, chválime ťa, oslavujeme Tvoje sveté meno a ďakujeme Ti za všetko, čo pre nás robíš, aj za tento deň, že môžeme ako jedno spoločenstvo sa schádzať do tohto spoločenstva v chráme, môžeme počuť Tvoje slovo, spievať Tebe na chválu a slávu, a to nie len tie piesne z nášho spevníka, ale Tebe patrí vďaka a chvála, že dnes nám bude slúžiť aj kapela, Ďakujeme ti za to, že ty si s nami a že naozaj vo všetkom vedieš, chrániš a ukazuješ nám, čo máš pre nás pripravené. Preto prosíme, konaj aj dnes skrze tvoje slovo. Amen. Z ústých slov Božiemu postaňte a počujme slovo Božie. Máme ho napísané v skutkoch apoštolov, a to v 10. kapitole od 34. verša až po 43. mene Božom čítame. Na to Peter otvoril ústa a hovoril. Naozaj teraz poznávam, že Boh nikoho neuprednostňuje, ale že mu je príjemný kto v ktoromkoľvek národe sa ho bojí ako na spravodlivo. To slovo, ktoré poslal synom izraelským, keď dal zvestovať pokoj skrze Ježiša Krista, on je pánom všetkým, veď vy nie, viete, čo sa dialo po celom Judsku, počnúť od Galilei po krste, ktorý hlásal Ján, ako Boh Duchom Svetým a mocou pomazal Ježiša Nazareckého, ktorý do, chodil, dobre činil, uzdravoval všetkých diablov posadnutých, pretože Boh bol s ním. A my sme svetkami všetkého, čo ho činil v Judsku, v Jeruzaleme. Ako aj zamordovali, povesia ho na drevo. Toho Boh skriesil v tretí deň, dal mu moc zjavovať sa, nie všetkému ľudu, ale svetkom, Bohom vopred vyvoleným, nám, ktorý sme s ním jedli, pili po jeho zmrtvých staní. A sám prikázal zvestovať ľudu a svedčiť, že on je ten Bohom ustanovený sudca živých i mŕtvych. O ňom svedčia všetci proroci, pre jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí. Amen. To sú Božie slova. Bratia a sestry, táto Petrová kázeň je vybratá z dlhšieho úseku, ktorý hovorí o naozaj takej Petrovej návšteve u Kornélia, a píše sa v dvoch kapitolách, kľudne si doma, môžete doma prečítať celú tú Petrovú kázeň, 10. a 11. kapitola skutkov Apoštolov. E, a môžeme tam vnímať všetko to, čo Peter chcel pred Kornéliom povedať. A my sa sústredíme len na posolstvo, ktoré sme dnes počuli. A možno preto sa môžeme spoločne pýtať, pre koho je vlastne evanielium. Viete, v tej dobe Eh, keď to bolo v dobe po smrti pána Ježiša, dokonca toto je už po vstúpení na nebo, tak jednoducho v židovstve existoval ten názor, že viera, to Božie slovo, je len pre Židov. Čiže majú právo na evanilium len Židia? Ale zrazu je tu otázka, či nemajú právo na evanelium aj kresťania. Veď tí, ktorí sa priznali k pánovi Ježišovi, sú kresťania, patriaci Kristovi, alebo inak ich môžeme nazvať Kristovci. A Peter, ako sme počuli, nemajú právo na evanílium aj pohania? Viete, v tom prvom kresťanstve, áno, evanílium, alebo jednoducho Božie slovo bolo určené Židom. A jednoducho Peter si uvedomuje, že, že Boh nikoho neuprednostňuje. Že Pánu Bohu záleží na každom jednom z nás. A jednoducho Peter ako keby odmietol v tomto chví- tejto chvíle tie staré princípy. To, čo jednoducho u úvodzovkách bolo zaužívané, to, čo si jednoducho mysleli ľudia, že, že len takto to je a takto to má byť. Peter vlastne hovorí, že, že je to inak. Lebo Boh neuprednostňuje. On nemá jednoducho nejaké poradie. Veď aj v zjavení Jánovo máme jasne napísané, že pri ňom sa otvoria knihy života a budú čítať sa mená. A tí, ktorí tam budú zapísané, zapísaní, vojdu do Božieho kráľovstva. Alebo poznáme ten príbeh, keď prišla tá matka synu Zebedeovi za pánom Ježišom a hovorí, pane, daj, aby títo moji dvaja synovia, jeden sedel na pravici, druhý na ľavici a pán Ježiš hovorí, to nie je moja vec. To len Boh. Boh určuje. A preto jednoducho tieto slova môžu byť pre nás prekvapením. Prekvapením o tom, že Peter vlastne hovorí, že, že tie, ako keby to, čo oni mali tak nejako v sebe vžité, tak jednoducho sa mení. Mení sa. Jednoducho keď sa zoberieme, tak Peter urobil dve také veci. Nie len to, že hovorí, že Boh nikoho neuprednostňuje a že teda, že evanelium alebo viera alebo Božie slovo je aj pre pohanov, nielen pre židov a kresťanov. Ale keď sa zoberieme Cornelius Pohan. Vo svojej podstate mohli to mnohí tí pravoverní Židia chápať ako nejaké kultické znečistenie, ako jednoducho niečo, že Peter sa teraz musí očistiť, aby, aby jednoducho mohol prísť bližšie, e, napríklad do chrámu alebo do spoločenstva. Ale Peter hovorí, áno, ja spoznávam, že Boh nikoho neuprednostňuje. Dokonca, ako to počúvame z toho Božieho slova, Boh Duchom Svetým mocou pomazal Ježiša Nazareckého, ktorý chodil, dobre činil, uzdravoval všetkých diablov posadutých, pretože Boh bol s ním. Jednoducho vyznáva, áno, Pán Ježiš mal túto moc. On mal tú moc. Nikto iný. On mal moc. A vo svojej podstate, tak v jednoduchosti by sme mohli povedať, že Pán Ježiš kaďal chodil, tam dobre činil. Zanechával za sebou stopy tie najkrajšie stopy, ktoré si možno vieme len predstaviť. Nádej, istotu, uzdravenie, zázraky. Pán Ježiš nechával za sebou stopy uzdravujúcou činnosťou. Tým, že uzdravoval ľudí, tých, ktorí boli vyhnaní na okraj spoločnosti. A jednoducho tí ľudia mohli prijať to, že naspäť boli prijatí do spoločenstva. Ako by sme aj my často sa tak modlíme za chorých a túžime, aby sa vrátili do nášho spoločenstva. Modlíme sa za to, aby jednoducho boli uzdravení od či už ľahších, či, či ťažších chorôb. A myslím, že každý jeden z nás má niekoho vo svojom srdci na mysli, že za koho sa zvykne modlievať, za chorého, za uzdravenie. Aby prišli, aby jednoducho Pán Boh sa o nich postaral. A viete, je to Božia moc. Je to Božia zásluha, že ľudia, možno za ktorých sa modlíme, da sú, môžu byť uzdravení. Ale viete, pán Ježiš nielen uzdravoval, ale vyučoval. A my vieme veľmi dobre, že tie jeho vyučujúce slova, tie jeho slova, ktoré, ktorými napomínal, ktorými aj karhal, nevždy sa ľahko príjmali. A viete, to je aj pre nás takým povzbudením a takým uvedomením, že, že jednoducho aj my si máme uvedomiť, čo Pán Boh hovorí a Pán Ježiš hovorí nám. Ako žijeme. Máme sa vymotať nejakých z tých zlých vecí, môžeme to nazvať diabolských sietí a máme ísť za Pánom Ježišom. Áno, Pán Ježiš nám ukazuje lepšiu budúcnosť a má pre nás pripravenú lepšiu budúcnosť, lebo On s nami ráta. Napriek tomu, že možno iní s nami už nerátajú, Boh s nami ráta. Boh túži po každom jednom z nás. Či sme takí, či onakí. Boh túži, aby sme zmenili svoj život, prehodnotili svoje správanie. Aby sme jednoducho prišli bližšie k Nemu. Aby sme Mu ďakovali a chválili Ho za všetko, čo nám dáva. A to môžu byť maličkosti. Možno také svedectvo zo včera, alebo z dnes rána. Boli sme s manželkou na jednej svadbe a vracali sme sa v noci. Po diálnici. A predstavte si noc, všade tma, len svetla svietia. A zrazu na tvoj, dvojprúdovke srna vyššia než auto. A poviem, že len Pán Boh nás ochráni. Poznám mnohé príbehy o tom, ako ľudia sa nevyhli a narazili. A viete, človek, keď ide v noci, je aj unavený a možno rozmýšľa, čo sa stane. A naozaj, Pán Boh nás zachránil. Alebo chránil. A to je, to je úžasné, že možno my si berieme takú no, poviem to tak samozrejmo, že, že prídeme domov, je všetko v poriadku, e, bez problémov, žijeme si svoj život, e, vnímame, že ráno sa zobudíme, večer ideme spať, že, že sme uzdravaní z našich chorôb. Ale stačí chvíľka. Stačí chvíľka. A Pán Ježiš nás aj dnes pozýva. Božie slovo hovorí, Pán Ježiš svojou prítomnosťou uzdravoval, dobre robil, uzdravoval posadnutých, pretože Boh bol s ním. A, a to môžeme vnímať aj dnes. Pán Boh je s nami. Aj keď my možno cítime vyčerpanosť, možno cítime frustráciu, možno cítime sklamanie. Pán Boh je s nami. Pán Boh nás chráni. Nech sa kdekoľvek nachádzame. A to Božie slovo pokračuje, to, čo vyznáva Peter, že hovorí, že my sme svetkami všetkého, čo činil v Júdsku, v Jeruzaleme. Ale hovorí aj, že áno, my sme svetkami aj toho, že ho zamordovali. Povesili ho na drevo. Ale Peter krásne vyznáva, že, že pán Ježiš nezostal na dreve. Lebo hovorí, toho Boh skriesil v tretí deň a dal mu zjavovať sa. Nie všetkému ľudu, ale svetkom, Bohom vopred vyvolený, nám, ktorí sme s ním jedli, pili po jeho zmrtvých stania, sám prikázal zvestovať ľudu a svedčiť, že on je ten Bohom ustanovený sudca živých i mŕtvych. O ňom svedčia všetci proroci, pre jeho meno dosiahneme odpustenie hriechov. Každý, kto v neho verí. S našimi konfirmandami sme začali sa učiť časť o sviatostiach, a rozprávali sme si o troch podmienkach, ktorá vlastne sviatosť musí splňať, alebo posvetný úkon splňať, aby bol sviatosťou. A hovorili sme si aj o tom, že Pán Ježiš ustanovil len dve sviatosti. Krst svety a Večeru Pánu. A že tie, tá ustanovu, tie ustanovujúce slova Krstu Svetého sú zároveň misijným príkazom. Chodte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich meno Otca i Syna i Ducha Svetého, učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami až do skonania sveta, do konca sveta. Pán Ježiš nám povedal, chodte. Tak ako to povedal aj tým svojim po zmrtvých staním, aj Petrovi. Choď a zvestuj všetkému ľudu. Nie len Židom, nie len kresťanom, nie len pohanom, ale všetkým nám. Jednoducho Pán Ježiš videl, vedel, akí sú ľudia. Vedel, čo sa v ľudských srdciach nachádza. Vedel, čo je všetko okolo nás. A do tých všetkých nepokojných, často rozdvojených ľudí hovorí, že on ponúka svoj pokoj. On ponúka svoju prítomnosť. On ponúka nádej a uistenie. Bože slovo hovorí, pre jeho meno dosiahneme odpustenie. Každý, kto v neho verí. Áno, Pán Ježiš chce pôsobiť v nás, každom jedno. A my mu máme dôverovať. Máme v neho veriť. A o tom hovorí aj táto dnešná niteľa. O viere. O našej viere. O, nie len o tom naplnení vo Veľkom piatku, že sme si uvedomili, že Pán Ježiš bol za nás obetovaný, ale tá veľkonočná viera toho veľkonočného rána, že pán stal z mŕtvych. Ako hovorí Apoštol Pavel v druhom liste Korinským, ak je niekto Kristovi, je nové stvorenie, lebo tie staré veci pominuli a nastali nové. Ak sme prijali pána Ježiša do svojho života, máme byť ako noví ľudia. Nové stvorenie, stvorenie, ktoré žije na Božiu chválu, jednoducho na našom živote má byť vidieť, že jemu patríme. Kdekoľvek sme, kdekoľvek sa nachádzame. Bratia a sestry, je to na nás vidieť? Asi niekedy musíme povedať, že nie. Niekedy možno musíme si tak nastaviť takéto spätné zrkadlo a povedať si, no možno nie vždy robím to, čo by som mal. Alebo tak, ako by som mal. Ale Božie slovo nás, nás pozbudzuje. Ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a nastali nové. Ak sa priznávame a vyznávame, že sme kresťania, mali by sme žiť inak. Inak, ako žije tento svet. Lebo tento svet žije v hriechu, poblúdeniach, v skaze. A kde žijeme? Ako žijeme my? Je na nás vidieť, že patríme pánovi Ježišovi Kristovi? Možno tak parafráza práve toho, čo pán Ježiš, alebo čo hovorí o to Božie slovo, že Ježiš Nazarecký, kadial chodil, tam dobre činil. Áno, pán Ježiš kdekoľvek sa nachádzal, nie len, že pôsobil svojim svetým slovom, svojim uzdravujúcim dotykom, ale volá ľudí k novému smeru života. A to sme pozvaní aj my. Nie len tí, ktorí uverili v Pána Ježiša, ktorí ho prijali do svojho života, ale každý jeden z nás sme pozvaní ísť za pánom Ježišom. Nasledovať ho. Obmekčiť svoje srdce. Tak ako to hovorí Božie slovo na inom mieste, že aby to naše kamenné srdce bolo pretvorené na srdce mesité, ktoré bude byť, žiť pre pána Ježiša Krista. A to platí pre nás. Peter to nehovoril len Korneliovi, ale hovorí to aj nám. Dnes. Božie slovo chce meniť aj nás. Aká je naša viera v Pána Ježiša? Apoštol Peter hovorí, že naozaj ja poznávam, že Boh nikoho neuprednostňuje. A že mu je príjem, príjemný kto v ktoromkoľvek národe. To je dôležité. V ktoromkoľvek národe sa ho bojí, koná spravodlivo. Áno, spasenie je zo Židov, ale spasenie je pre nás. Pre mňa i pre teba, brat a sestra. Pre každého jedného. Pán Ježiš sa nám ponúka. A preto, ak sa opäť vrátim, že pre koho je to evanelium, ktoré máme v Božom slove, pre koho je vlastne Božie slovo? Pre Židov, pre kresťanov, pre pohanov. Pre mňa aj teba. Pre každého. Nie len ten, kto uveril v Pána Ježiša ale aj pre toho, ktorý je pochybujúci, aj pre toho, ktorý ešte ho nepozná, lebo Pán Boh môže jednoducho zasiahnuť v našich životoch. Boh je tu, ktorý po nás túži. Boh je ten, ktorý túži, aby sme aj my spoznali. Aby sme jednoducho prišli bližšie k nemu a zažili ten nový život, ktorý nám dáva. Áno, Pán Ježiš aj teba, aj mňa pozýva. Poď. Ja ti chcem pomôcť. Chcem ti pomôcť v tvojich problémoch, starostiach, chorobách. Poď, nasleduj ma. A preto a sme na začiatku mali tú otázku s výkričníkom, či máme prednosť, tak vo svojej podstate Pán Boh vie. Pán Boh vie a pozná nás. Nech teda On ukazuje, čo má pre nás pripravené a nech s ním žijeme nový život, ktorý bude končiť v Jeho kráľovstve. Amen. Skloňme sa k modlitbám. Drahý náš Bože a Pane, chválime ťa, ďakujeme Ti za to, že sa Ty k nám, Ty nás oslovuješ a Ty sa k nám skláňaš, aby sme mohli zmeniť svoj život. Stále nám dávaš príležitosť, čas, nádej, istotu, aby sme mohli jednoducho zanechať to zlé, to staré, to, čo je nehodné a, a jednoducho prísť bližšie k Tebe, za našim Bohom, Pánom a Spasiteľom. Tak to chceme prosiť aj túto chvíľu, aby si nás učil žiť tým novým životom, životom, ktorý Teba nasleduje, životom, ktorý e, vyznáva, že si našim Bohom a Pánom. Život, ktorý jednoducho svedčí a vydáva svedectvo aj okolitým ľuďom, že sme iní ako tento svet. Nech naozaj tie naše životy sú svedectvom o, o zmene, o ponuke k nasledovaniu Teba, Pane. A tak túto chvíľu, Pane, chceme tak nielen ďakovať za to, čo všetko pre nás robíš, ale chceme prosiť a modliť sa za tých, ktorí sú chorí, ktorí potrebujú Tvoju blízkosť, Tvoju pomoc v trápení, v súžení, jednoducho tam, kde sa nachádzajú, potrebujú vnímať a cítiť Tvoju blízkosť, Tvoju prítomnosť. Prosíme, aby v tých ich chorobách si ich, Pane, povzbudzoval. Či už je to len nejaká teplota, horúčka, alebo čokoľvek iné, alebo sú to nejaké ťažké onkologické veci. Pane, Ty poznáš každého jedného. Prosíme o to, aby si sa priznal. Aby si svojim dotykom sa ich dotkol. Ako to hovorí jeden príbeh, že ty si najskôr uzdravil to vnútro a potom si uzdravil aj to vonkajško. Prosíme, Pane, uzdravuj. Dávame to do Tvojich rúk a veríme, že tá Tvoja vôľa je tá najlepšia. My Ti nechceme diktovať, my Ti nechceme prikazovať, ale modlíme sa, páne, buď milostivý. Prosíme, lieč, uzdravuj, pomáhaj. Amen. Modlíme sa spoločne. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posved sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vynikom svojim. I neovod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia, sestry, vypočujte si aj zborové oznamy. Dnes po tej liturgickej časti nás čakajú aj chvály s našou kapelou Obed Edom. Tešíme sa na to, čo má Pán Boh pre nás aj skrze chvály pripravené. V pondelok bude o 17. <clears throat> sa stretne zborový spevokol. V stredu od 18. pozývame na pohybové aktivity do telocvične základná škola Radvanská. V piatok od 15. bude vyučovanie našich konfirmandov, od 15.30 stretnutie dorastu a od 18. potom pozývame na stretnutie rodín, detí, mládeže, a do rastu. V nedeľu o 8.15 prebiehajú modlitby za služby v cirkevnom zbore. O 9.00 pozývame na služby Božie sem do chrámu, zároveň naše deti na detskú besiedku. Po tej liturgickej časti pozývame aj k spoločným chválam, modlitbám vedeným našou kapelou. Dopredu oznamujem, že 25. apríla budeme mať výlet turistický, takže srdečne pozývame. Taktiež pripomínam možnosť prihlásiť sa na konferenciu Ížena a spolu s bratom dozorcom vám prajeme, aby vás pán žehnal, viedol svoj, svojou milosťou a náplňal svojim pokojom každý jeden deň vášho života. To je oznamou všetko. Povstante, príjmite požehnanie. Pokoj Boží, láska Kristova, dara účastnenstvo Ducha Svetého, je zostáva so všetkým vami až na veky. Amen. je smrť, Tvoje víťazstvo. Tvoje Pánu Bohu nášmu poďakujúc, modlíme sa. Všemohúci Panie náš Bože, veľká je Tvoja láska a dobrota, že nás nenechávaš v opustenosti a neistote, ale obdarúvaš nás veľkonočným požehnaním. Prosíme, aby si našu vieru upevnil, aby sme žili oddania pokorne a prinášali ovocie nového života. Posilňuj nás boji proti zlým žiadostiam, aby sme svoje pochybnosti aj pokušenia v sile dôvery v Teba prekonávali, lebo si nás vytrhol z moci zlého, vykúpil si nás od zahynutia a uistuješ nás svojou prítomnosťou skrze svojho Syna nášho Pána, požehnaného na veky vekov. Páne Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Páne Boh, rozjasni svou tvár nad vami a buď vám milostivý. Páne Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večený pokoj. Sestri a bratia, srdečne vás s kapelou Obed Edom pozývam k spoločným chválam. Nech nás Pán vedie svojou milosťou a nech On sám nám ukazuje aj skrze chvály, čo má pre nás pripravené. Amen.